Amaia Portugal, egunon? Egunon, bai. Europako parlamentuak eskuinerakoko bidea hartuko dula diote aburu ikerketek, ekainaren, eh, ekainaren lehen azteko bosken arira. Sentitzen alda hori, Bruselan edo Estrasburgon? Bai, e, eh, beldurra badagoela esango nuke. Bai, beldurra dela gainera. Bai. E, azkenengo, nik ikusi duan azkenengo inkesta, inkesta izan da Euraktif edabideak atera duena, Euraktif edabide espezializatua da Europar batasuneko gaietan, eta bertan e, ikusten zen e, aurreko lege gintzaldian bezala, aurreko hauteskundetan bezala, e, popularrek irabaziko dutela eta sozialdemokratak izango direla bigarren, baina e, bueno, Europar Parlamentuan orain bertan bi talde daude eskuin muturrean, e, bata identitate eta demokrazia aski ondo ezagutzen duzu ezuek, e, lepenen alderdia, bardelaen alderdia hor dago, eta bestea da e, erreformistena, hor box, e, euskal herrian ondo ezagutzen dugun box bertan dago. Orduan, biek, Biak ala biek gora egin behar dute, eta bereziki identitate eta demokraziak, itxura guztien arabera eta inkesten arabera. Eta bien baturak, emango luke, sozialdemokratek baino gehiago. Izan, biak elkarrekin eh, aurkeztuko balira, popularren atzetik bigarren indarra lirateke. Egia da gero iritzi desberdina dituztela edo beste familia desberdin, desberdinetati datuztela, baina bozketak, bozketen orduan, bozketen garaian oso oso antzeko jarrera izaten dute migrazioari dagokionez, LGTBI eskubidei dagokionez, eta zentzu horretan bai, e, agerikoa da gora egingo duetela eta kezka hor dago bai. Eta agiriko abaldima da, e, eh, kezka hori badela, zertan aldatu egiteke, adibidez errandu bezala ez, George Meloniren taldea edo Lepenen taldeak bigarren da irugarren toki hartzen badute edo irugarren da lauarrena, sozialisten gibeletik, mhm. horrek ze ondorio izan bai. ezake Europako politiketan? Ba, izan dezaken lehenengo ondorioa da mm, popularrek berek eskuinera gehiago begiratu dezaketela. Sana dagoeneko Europar popularrak eh, eh, alderdi talde kontserbadorea dira, e, oinarrian, baina orain arte aurreko legegintzaldi honetan e, bonderleien Europar batzordearen presidente izan zedin, koalizioa egin behar izan zuten, egin sozialdemokratekin eta liberalekin, berdeekin ere bai gauza batzuetan kasu honetan ikusten baldin badute popularrek eskuin muturra dela gora egiten ari dena, agian gertaliteke eh, aliantzetarako ere eh, aiai begiratzea. E, nik uste dagoeneko ikusten ari garela eskuin muturrerako bira hori gutxinez bi gauzatan. Bata migrazioari dagokionez, Em, Giorgia Meloni Italiako lehen ministroa izendatu zutenean hasiera batean nik uste dut kazetarion artean nahiko zabalduta zegoela kezka hori nola iritsiko zen Bruselara eta nola hartuko zuten Bruselan eta zetalka izango zen eta ni baitzat harritu nau ez dela batereta alkarik izan migrazio politiketan em, eskuin muturrera egin duelako batzordeak ere, behintzat eskuin muturrera gehiago begiratu du, eta ikusi dugu bonderleien melonirekin eta baita ruterekin ere Tunisiara baten akordioak iztera migratzaileak Tunisiatik atera daitezen eragozteko. Beraz, dagoeneko ikusten ari gara hori bat eta beste bat e, nekazarien auzian. Em, bonderleienen helburu nagusietakoa itun berdea zen, bere, bere erronka nagusia itun berdea izan da azkenengo lege gintzaldian, baina azken, azken, azken, azken txampan, azkenengo jabetetan ikusi dugu, nola itun berdeko hauzi eh, batzuetan, eh, bueno, aringarri batzuk sartu dituzten, ikusi dutelako nekazarien aserreak gora egiten ari zela, eta eskuin muturra hori kapitalizatzeko prestegoela. Orduan, nik uste gauza hoietan ikusten dela nola, eskuin muturrak seguruenik ez du aginduko, baina popularrek ikusi dute eskuin muturrera joaten ari dela hauteslegoaren zati bat eta beraz horiek atzera erakartzeko popularrak ari dira eskuinera gehiago bira egiten. Justuki duela egun gutxi Europarlamentuko azken osoko bilkura izan duzu, zuk ere hori izan zara hori segitzen, bai. eta hor pakaren bai. eh, laborantzako Europak politikaren e, e, arautegen estitzea arrandezak egu edo, edo apaltzea etorri da, ez? Hori da pixka bat ondoriotako, daipatzen mm ondoriotako bat, ez? Bai, hori da ondoriotako bat azkenen asteetan ikusi duguna eria da, eh, Strasburgon izan den bozketa, simbolikoa izan dela erabaki hartuta zegoen lendik ere, erabaki hartuta zegoen lendik ere, beldura handia dagoelakoa in zuzen ere ba nekazarien botoa eta lehen sektorearen botoa ez ote den eskuin muturrera joango eta hori eragozteko eskuin muturrak e, eh, lelo gisa erabili dituen gauza batzuk bere egin dituzte beste alderdi batzuek e, eta egin dute alako lotura bat eh, bueno nekazaritzaren eta itunberdearen artean talka bat egongo balitze zela. Berdeak, e, berdeak Europar Parlamentuan kesatu ziren bozketaren unean, berde kontra bozkatu zutelako, esan ez, ez duela zentzurik pentsatzeak, e, laborariak daudela alde batean eta itun berdea bestean eta talka badagoenik, batak bestea behar duela eta hori ez dela modua eta egin barko luketena dela nekazaritza politika bateratua eh, bateratuan erreforma egin dirua hobeto banatzeko baina ez itun berdea arindu. Baina mm. azkenean hori gertatu da, itun berde arindu mm. dela bai. Zuke hor Bruselan segitzen dituzu egunero, e, bai batzordeko, bai batzordeko bilerak eta baita ere estatu buruek osatzen duten kontseilu hori, e, mm nolako bai. harremana dute parlamentuak alde batetik eta bestaldeek batzordeak eta kontseiluak, hau da estatu buruek osatzen kontseilua mhm. eta batzordeak zea hirukote hortan zea harreman dago. Ba, batzuk zaiak dira. Alde batetik, eh, Europar Parlamentuak, beti lege prozesua daudenean ikusten dugu nola, Europar Parlamentua izaten den aurrera koiena. E, nola baita esatearen. Eta estatukideak izaten diren beti eh, balazta jartzen dutenak. Bien arteko negoziazioak hasten dira, nor bere jarrera dauka, baina azkenean beti edukitzen dugun irudipena da, eta hala gertatzen da, estatukidek irabazten dutela, talka horretan eta etengabekoa da, nik uste badagoela frustrazio bat ere eurodiputatuen artean, ez dutela lortzen nahi beste aurrera egitea politika aurrerakoietan, estatukidek beti hor balazta jartzen dutelako, azken finean estatukidetan mm, gobernu buruak daude eta gobernu buruek beren hauteskundeak dituzte buruan. Orduan hor or dago talka bat eta gero beste talka eta hau bitxia da batzordearen eta kontseiluaren artekoa Hor, elkarlan handiagoa dago berez, baina ikusi dugu legegintzaldi honetan talka nahiko adierazgarria batzordearen buru den Bonderleienen eta kontseiluaren buru den Sas miselen artean. Ez dute elkar ulertzen, Eta hori ikusi dugu tok, e, oso, oso ezaguna izan zen Turkiara joan zirenekoa, sofa gate deitu genion horri, nola Erdogan eh, presidenteak e, besaulki bakarra jarri zuen, eta Michel eseri zen bertan, eta bonderleien gehiatu zen zutik etzekielan lanun eseri. Eta handik aurrera ikusi dugu nola harreman pertsonaletan e, talka gehiago izan dituzten Michelek eta bonderleienek, eta horrek oroar izan du bere isla, kontseiluaren eta batzordearen harremanen artean. Baina egia dau, eh, legegintzaldi honetako kontua dela. Ikusi beharko dugu, datorren legegintzaldian ere, nor jartzen duten buru batan eta bestean, eta zer nolako harremanak dituzten mm. bai. Mm. Datorren legegintzaldia aipatu duzu, urrengo bost urtetan, badakigu Europako batasuna batez ere laborantza eta rantzaren politikan eskumena dituela, inguramenaren ara bai, mm. komertzio gaiena ere bai. Zure ustez, eh, ikusita gainera euroesteptikoen kopurua emendatzen ari dela, e, aldatuko da gaur eguneko politika hiru horietan edo edo zer eranik ez baita errefuxatuena, ez? Ba, errefusiatuenean dudari gabe, hasi delako ja da, e, eta legegintzaldia bukatze ardela hartu duten erabakietako bat izan da, asilo eta migrazio ituna e, onartzea, orduan e, asilo eta migrazio itun berri horren ondoriak orain hemendik aurrera ikusiko ditugu. Eta ikusiko dugu benetan e, nolako banaketa egiten duten iristen diren migratzaileen artean zer nolako eragozpenak jartzen dizkieten e, e, Europar batasunean sartzeko eta ez du ez du migratzaileentzat itxura honik horrek adibidez ez du bat ere itxura honik eta gainerakoetan ba Ba, esan dakoa, normalen alitzake ikusi eta hemizikloak e, eskuinera egingo duela, e, pentsaliteke e, legeek ere, eskuin eragingo dutela aplikazioan behintzat, eta mm, e, seguruenik itun berdea nahiko egoera zaurgarrian dago orain, e, eta mila eta berrogeita neutraltasun klimatikora iristearen helburu hori e, betetzeko behar diren elementuak, e, lege horiek guztiak, ba ez dakiz zenbateraino beteko diren, zenbaterainoko salbu espenak jarriko dituzten, nik adibidez ez du sinisten benetan 2008 marrerako diesel eta gasolina autori salduko ez denik. Uste salbu espen gehiago sortuko direla, em, eskuinerako, bai, estatukideek ere estatukide askok eragozpenak e, jarriko dituztela, lege hori onartuta dago, baina gero beti daude salu espenak. Eta irudipena dut, e, itun oraindik eh, oztopo asko izango dituela datorre lege gintzaldian. Bai. Mm-hmm. Bukatzen joateko amaia Portugal, em, erran daiteke Europarekiko kritika haunitz badela, alere Europari gabe ere neor gutxik pentsatzen du badela ez, geroa? Nik uste pentsatu nahi dut inor gutxik eh, pentsatzen duela hori, eta beti adibide bera jartzen dut honekin, baina ni ona iritsi nintzen, Brusela iritsi nintzen, 2008ko irailean pandemiaren bigarren olatua aste hartzela, eta txertoak orduan hasi ziren garatzen eta orduan hasi ziren eh, kontratuak egiten eta Europar batasuna Europar batasuna izan ez balitz e, txertoen banaketa etzen egingo egin zen bezala, esan nahi dut, eh, e, egun berean hasi ginen Europar batasun osoan txertoekin. Eta hori, e, estatukide bakoitza norbere aldatik egon izan balitz, aberatzenek izango zituzten txerto gehienak, eta gainerako iberanduago iritsiko zitzaizkien, eta seguruenik pandemia ere gehiago luzatuko zen. Eta uste eta horrek erakusten duela, Europar batasunaren indarra non dagoen, e, badaude gauza batzuk, e, zalantzari gabe, elkarrekin eginda, asko zere hobeto egiten dienak eta asko zere sendoago. Ba, Maia Portugal, Bruselatzetik. mila esker, da segi ongi? Eskerrik asko, ondo segi.